الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عزيز محترم مجاهد aka uka birodarlar hurlarga oshiq birodarlar fikirlarimizni chalg'itmasdan hammamiz e'tibor berib turamiz bir inshaalloh 15-20 daqiqa vaqtingizni berasizlar inshaalloh tez tez ketamiz og'ir qilmasdan Xo'p, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmat qilib aytadilarki, "Lag'odvatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun min ad-dunya va ma fiha va ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat qilib aytadilarki, Allohning yo'lida bir kun tushgacha, ya'ni ertalabki vaqtdan abedki vaqtgacha, tushgacha bo'lishligim yoyinki tush vaqtidan kechgacha, shom vaqtigacha bo'lishligim dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroqdir dedi. Ya'ni butun dunyo va undagi narsalardan ko'ra menga yaxshiroqdir deb aytdilar. Yana boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh yo'lida turishinglar, ya'ni Alloh yo'lida alloh yo'lida mana iodotda bo'lsin, jihodda bo'lsin, turishlik 60 yillik uyda o'qilgan ibodatdan afzal dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va mana bu hadisni davomida aytdilarki, agar dedi va ogoh bo'lingki, bu jannatni bir qamchi yeri deyapti. Bir qamchi yeri bu dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra nimaroq yaxshiroqdir. Bir qamchi yeri shunaqa go'zal yer bo'ladi jannat. Va ogoh bo'lingki, agar jannat ahlidan sizlarga atalgan mujohidlarga atalgan xossatan bitta qiz deyapti, bir ayol agar dunyoga deyapti, qo'lini chiqaradigan bo'lsa, agar qo'lini chiqaradigan bo'lsa, dunyodagi ahli hamma maxluqlar nima bo'lib qolgan bo'lardi? Fitnalanib qolgan bo'lardi. Fitnalanib o'zini yo'qotib qolgan bo'lardi dedi. At-Targ'ib va Tarhib kitobida Ibn Muzir shunday yozadiki, bir hadisni keltiradi. Shu jannatga kirib ketayotganda, xosatan mujohid inson kirib ketayotganda bir hur chiqar ekanda, bir hur kelar ekan. Jannatdan hur chiqqan vaqtda u shunday shu darajada go'zal hur bo'ladiki dedi, haligi mujohid banda dedi 40 yil o'zini yo'qotib qo'yar ekan qarang. Hurayn chiqqan vaqtda jannatdan uni qarshisiga Hurayn qarshilagan chiqar ekan. Ota aytgandaqa ota bizga borma deyapti-yu, ota u kuni yosh bo'ladilar inshaalloh. Hamma 30 da 33 yoshda bo'ladi, bilasizlar, hammaga ma'lum. Hamma qirchilagan vaqtda bo'ladi. Va ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishiga ba'zi rivoyat 100 ta, ba'zida 70 ta, 70 ta kishini kuchi beriladi dedi. Quvvat 70 ta kishini quvvati beriladi dedi erkaklarga. Va hamda dedi, shunday bo'ladiki dedi, uni bag'riga mana shu go'zal hurlarni umrini miqdoricha, ya'ni bir rivoyatda 70 yil, 70 yil shunaqa bir miqdorcha bag'riga oladi dedi hatto. Ya'ni mana shunday hurdi deydi, chiqqan vaqtda go'zalligi shu darajadagi deydi, chiqqanda uni go'zalligini ko'rganda 40 yil behush bo'lib qolar ekan, o'zini yo'qotib qolar ekan. qo'polayotganda tili tushib yuragi chiqib qoladi ko'zida O'zini yo'qotib qo'yar ekanda. Keyin orqasidan yana bitta hur chiqadi, deyapti, qarang. Uni yana bir huri bor. 72 ta hur bor endi. Ikkinchi hur chiqqan vaqtda deydi, unisiga deyapti 80 yil o'zini yo'qotadi, deyapti, qarang. Go'zalligidan deyapti 80 yil o'zini yo'qotib qo'yadi, deyapti. Yani shu darajada Alloh subhanahu va taolo go'zallik bergan dedi. Bir olim kishi aytgan ediki, bir ma'ruzasini, bir shayxning ma'ruzasini eshitganimda aytgan ediki, qarang dedi, masalan dedi, oddiy bir do'stingiz bir bir birodarni tanisangizki maktabdan bilasizku endi qo'pol tushuntirsak ham ancha muncha chiroyli qizlarni to'g'atmaydi. Ya'ni u bilasizki qizlarni ham bir chiroyli qizlarni bir uylangan o'zi ham qiz topishda ham bilasizki uni nimasi nima emas. Ya'ni tabiati shakl emasda bilasizki u chiroyli chiroyli deysizda bilasiz endi deydi bir birodaringiz agar bir qizni deydi shunday taklif qilsa deydi unga qiziqasiz deyaptida hatto unga qiziqasiz endi bu yerda deydi qarang deydi u shayx aytadiki alloh subhanahu va taolo deydi qur'onda bir necha o'rinlarda hurlarni maqtagan deydi ya'ni butun dunyoda mana shu eng go'zal qizlarni yaratgan zot olloh jannatni qizlarini alloh taolo maqtagan deydi ular nima degan annahunna marjan ular lulu marjonga o'xshaydi degan Ya'ni Allohdek zot uni maqtab turgandan keyin deydi endi qanday bo'lishi mumkin deyapti-da. Ya'ni u xurlariki bitta demak yuzini emas, kaftini chiqarsa, butun yer ahli deyapti, mazasi qochib qolar deyapti. Qarang. Hammasi deyapti fitnalanib qolgan bo'lar deydi. Shunaqa bir go'zal qizlarni Alloh taolo bergan deydi va mana deydi mujohid odam deydi shu jannatga kirgan vaqtda deydi Mashorul Asvoq kitobida yoziladiki, shu birodarning oldiga huzuriga ketadi deydi. Jannatga kirganda bir-birimiz ziyoratimizga borar ekanmiz. Shu ziyoratga ketayotgan vaqtda otda ketadi deydi. Otda rosa ketayotgan vaqtda deydi, yo'ldan bog'dan bir qiz chiqadi deyapti. Hurrain chiqadi deyapti. Shu go'zal bir qiz chiqadi deydi. To'xtatar ekanki, falonchi aka deb ismini aytar ekan, bizda hojatingiz yo'qmi der ekan. Desa u ham, ha borda deb to'xtar ekanda, shu bilan deydi, o'sha yerda 50 yil 100 yil qolib ketar ekan o'sha yerda. O'sha yerda qoladi deydi. Undan keyin yana otga minadi deydi, yana ketasan, yana g'urla to'xtatadi yo'lda deyapti. U yerda ham qoladi deyapti qani. Shunaqa qilib deydi o'zi birodarni oldiga yetib kelgungacha o'zi yil o'tib ketar ekanda o'zi. Va ana shu yerda deydi, yo'lda ketayotganda hatto deydi shu kitobda yoziladiki, suvlarda deydi, daryolarda xuddi shunaqa bir chiroyli anhorlar bo'ladiki, xuddi gullar chiqib turgandaqa qizlar o'sib turadi deydi. Meni tanlang deb turadi deyapti-da. De. endi shariat sharm yo'q, endi hammasini aytaveryapmiz endi kelib qolyapti, xafa bo'lish yo'q, mazalab qochib qolsa mendan emas. <laughs> endi hurlar haqida aytyapmiz. Shu hurlar dedi, shu darajada go'zal hurlarni Alloh taolo qo'yib qo'yar ekan, xohlaganingizni tanlar ekansiz. Bo'lib ham mujohidga, bo'lib ham shahidga dedi, asobin alohida bo'lar ekanda, odatdagi mu'minlarga berilmaydigan berilar ekan ularga. Xos bo'lar ekan, mujohidga xosi bo'lar ekan. xurni ham xosini Alloh subhanahu va taolo berar ekan. Va Alloh subhanahu va taolo qarangki, jannatni shu darajada Alloh taolo bizga rohatni berar ekanki, hatto deydi, ana shu jannatda deydi, ana shu xurlaringizdan Alloh taolo rashdni ko'tarib olar ekan. Ayolingizdan, xurlardan rashkni ko'tarar ekanki, bir-biriga rashq qilmas ekan. U xur bilan yursangiz, bunisini achiq kelmas ekan bu dunyoga o'xshab. bu dunyoda siqilish borku, ikkita xotin olsa ham albatta uni g'alabasi bor o'ziga yarasha. Lekin oxiratda narsa bo'lmas ekan. Va yana qarangki, posh-posh ham yo'q ekan. Birodaringiz kirib kelaverar ekan. Ayolingizga posh ish hojati yo'q ekan, uni ko'rmas ekan ham. Ayolingiz ham uni ko'rmaydi, u ham uni ko'rmaydi. Ya'ni hatto shu darajada Alloh taolo qulayliklarni yaratib bergan deydi. Hatto endi shu yerlarni aytib ko'ramiz endi. Shu kitobda hatto yoziladiki, hatto bir xur bilan mashg'ul bo'lib turganda deydi, orqasidan yelkasiga yana bitta hur uradi deyapti. Undan go'zalrog'i deyapti. Aka, biz ham bormiz deydi deyapti. Qarang. Ya'ni shunaqa Alloh subhanahu va taolo shunday xurlarda 72 tasini kimga tayinladi? Shahid insonga Alloh taolo tayinlab qo'ydi. 72 ta hur tayinlab qo'ydi. Va ogoh bo'lingki, agar agar shu musulmon kishini musulmon ayollar, ayollar shu iymoni bilan o'tib ketsa, shu hijrat diyorlarida inshaalloh sabr qilib o'tsa, shu ayollarimiz inshaalloh hurlardan ham go'zal bo'lar ekan. Hurlar ularda oldida unchalik go'zal emas bo'lib qolar ekan qarang. shunday go'zal hurlar ularni oldida unchalik emas bo'lib qolar ekan. Ayollarimizga Alloh subhanahu taolodan so'raymizki, jannatlarga kiritsin bularni ham. Xo'p, keyin ana shu jannatda Alloh subhanahu va taolo sizga yana bu dunyoda ham ba'zi bilasiz bir qizni ko'nglini topishni yaxshi ko'rsangiz, bir qani o'sha xohlagan odam bo'lib qolsa deysizda, to'g'rimi? Ha, menday qoravoyni yaxshi ko'ramidi bu deysiz, bir chiroyli qiz bo'lsa. U u dunyoda deyapti, qarang, shunga ham Alloh taolo bir qo'yar ekanki, bu sahih hadisda keladi. Bir qancha suratlar bo'ladi deydi, xohlagan ana shu suratingizni o'zingiz tanlar ekansiz. O'sha odam siz bo'lar ekansiz. go'zal suratlar turadi deydi xohlagan tanlaysiz o'sha shaklga siz kirar ekansiz o'sha shaklga siz kirasiz demak bu Alloh subhanahu va taolo bizga mana shunday hurlar tayyorlab qo'ygan va Abdulloh ibn Muborak roziyallohu anhu da kitobul jihodida shunday yozadiki, ya'ni bir qancha nimalarni keltiradi, mujohid jihod qilayotgan vaqtida. Mana hur ko'rib turadi. Hur ko'rib turadi, dunyo osmoniga tushib turadi dedi. Agar ana shu hur duo qilib turar ekan, "Ey Allohim, sobit qadam qilgin" deb. Agar jangni zo'r jang qiladigan bo'lsa, u faxrlanar ekan. Mana meni yigitim saatiga zo'r jang qilyapti deb. Agar u agar u orqaga chekinib qo'qol qilsa, yuzini to'sar ekan. Yuzini ro'molini to'sar ekan. Ro'molini to'sib turib aytar ekanki, ya'ni hayo qilay Allohim o'zing kechirgin, o'zing afv qilgin deb duo qilib turadi dedi. Yo yana boshqa nimada ham mana sahih hadisda ham keldiki, agar bu dunyoda ayol erini agar nima qilsa, ranjitsa nima deydi? nima qo'pib biz tilda aytganda ey juvonim ey dar ekanda bu meni erim bo'ladi bu kelajakda sen buni qadriga yetgin seni huzuringda mehmon etdi meni oldimga keladi dar ekan ya'ni bu hadislar demak anglatyaptiki hur kuzatib turar ekan hur tepadan kuzatar ekan siz mana shu yerda e'dodda o'tayotganingizdan kuzatib turar ekanda inshaalloh Ya'ni mana shu yerda siz edotlar o'tayotganda bo'shashib va latamiz chiqib agar qilmasak u ham hijolat bo'lib qolar ekanda tepada u ham. E dar ekanda, akam bo'lmadi dar ekanda. O'shuning uchun ularni abdulla azom aytar ekanki, "Ey mujohid yigitlar, hurlarlarni uyattirib qo'ymanglar" der ekanda. Hurlarlarni uyattirib qo'ymanglar deb. Hurlar o'sha yerda ham bir-biriga maqtanar ekan. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi menikini deb. Mana shunday nima qilar ekan. Va Alloh subhanahu va taolo shuning uchun qiyomatda albatta aka aytgandek kattalarga ham beradi albatta. U yerda yoshlar ham katta bo'ladi, kattalar ham kichik bo'ladi, hammamiz yoshimiz bir xil bo'ladi u yerda. Jannati yoshda bo'lamiz, 33 yoshlarda deb keladi bir oyatda, shunday yoshda bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bu 72 ta bu shahidlarga xos. Undan tashqari Alloh taolo u ba'zi rivoyatlarda 1000 ta 2000 ta ham o'ketadi, U ko'p bo'ladi unaqa. Alloh taolo shunday go'zal go'zal hurlarni Alloh subhanahu va taolo taylab qo'ygan. Xo'p, shunday bir shunga oid bir tarixda bo'lgan Sobit Muroniy degan bir alloma odam o'tgan, olim odam o'tgan. Shu kishi keltirgan bir qissani aytishi bilan dastur o'tamiz. Sobit Muroniy hikoya qiladi. Bizning davrimizda dedi, bir bola bo'lardi yigit dedi. Doim sangarlarni lozim tutardi dedi doim. Uni uni nimasi dedi g'ami shu xurga uylanaman deb yurardi dedi. Xurga uylanaman deb. Lekin bir kun dedi oxir to'yda dedi qa men shahid bo'lmayapman. Bo'ldi endi shaharga qaytsam vatanga albatta endi shu dunyoda qiziga uylanaman dedi dedi. O'sha kuni dedi tush ko'rdi dedi. Tushda dedi tush ko'rdida tush vaqti edi dedi. Tushlikda sal oldin vaqti Zuho payti dedi. Keyin o'rnidan turdi da yig'lay boshladi dedi. Nima yig'layapsan ey bola deb aytganimizda u aytdiki deydi, men tushimda deydi, men hozir boshqa narsa bo'lgani yo'q, g'amginlik. Lekin men tush bitta tush ko'rdim, shu tushdan uyg'onib ketdim, shunga men yig'layapman dedi. Nima tush deganda, tushimda deydi, bir kishi keldi dedi, "Yur seni" deb deb meni bir boqqa olib ketdi dedi. Bir boqqa bordim, dedi, "Bunaqa go'zal bog'ni men hayotimda ko'rmaganman" dedi. Ya'ni jannatga olib boryapti uni. va ana shu yerda deydi 10 ta qiz ko'rdim deydi. o'nta ta qiz deydi Nashida aytib turgan edi deydi, bunaqa go'zal qizni hayotimda ko'rmaganman deydi. U aytdiki deydi, senikini Ayno degan bir xo'ring bor seni. o'shani oldiga olib ketyapman dedi deydi. Keyin men hali qizchalardan so'radim deydi o'nta ta qizdan. oranglarda Ayno bormi dedim deydi. Desam ular aytdiki, ha bor u Nandiroqda dedi deydi. Ya'ni biz uni cho'rlarimiz, xizmatchilarimiz dedi deydi. Undan keyin keyingi boqqa kirdim dedi. U avvalgisidan ham go'zalroq edi dedi. Undan ham chiroyliroq edi dedi. Keyin u yerda 20 ta qizi bor edi dedi. ular bundan ham chiroyli edi boyagi o'ntadan ham deydi ular ham shunday nimani aytib turishgan bir nashidalar aytib o'tirishgan shundan keyin ular ham undalardan so'raydi qani ayno bormi oranglarda desa nariga nariyoqda deydi uchinchi boqqa kirdim u yana ham go'zal unda o'ttizta qiz edi deydi keyin o'sha yerda deydi bir qasrni ko'rsatishdi deydi keyin o'sha qasrga ketdim deydi u qasr shunday chiroyli edi deydi butun atrofni munavvar qilib turardi deydi uni tarixga tili ojiz deydi shunday qasrlarga kirdim deydi hatto ba'zi rivoyatlarda ham keladi o'zi hadislarda ham har bir qasrda har bir xonada ikkitadan qiz o'tiradi deydi har bir xonada deydi aylanadi shuni deydi mujohid shu yerda deydi kirdim deydi shuni xonaga kirib kirib eng ichkariga kirganimda deydi shunday bir go'zal xonaga kirdim deydi u yerda shunday bir go'zal qizniki deydi men o'zim yo'qotib qo'ydim deydi haligi yerda keyin haligi qiz bilan deydi gaplashdim men deydi u ham menga ba'zi gaplarni gapirdi men ham unga gapirdim deydi shu vaqtda deydi gaplashib turgan vaqtimizda deydi meni chaqirib qoldi deydi tashqaridan deydi u boyagi olib kelgan kishi bo'ldi endi vaqt tugadi ketdik deb deyapti shu vaqtda deydi endi ketayotgan vaqtimda haligi qiz deydi qo'limdan ushladi tortdi deydi etagimdan tortib turib bugun shomda ko'rishamiz inshaalloh dedi deydi men sizni shomda kutaman dedi deydi o'sha kuni bu yigit ro'za tutib olgan ekanda o'zi keyin deydi turib ketdim o'rnimdan deydi shunga yig'layapman dedi deganda atrofdagilar ajablandi. Shuni aytib bo'lishi bilan ham ana shu yerda jang boshlanib ketgan ekan. Peshin namozidan keyin jang boshlanib ketgan. Shuni tugatib ulgurmasdan jang boshlandi dedi. Shu bola endi birinchi safga o'tib olib, shundan qattiq jang qildi dedi. To shom bo'lgungacha jang qildi. Shomdan oldin iftorlikdan sal oldin dedi, shahid bo'ldi shu bola dedi, qarang. Shahid bo'ldi deydi Ya'ni bulardan endi nimamizki inshaalloh xulosa shunday huraylar kutib qolgan inshaalloh. biz bilan bizni inshaalloh kutadi shunday go'zal go'zal hurlarni alloh taolo bizlarga tayyorlab qo'ygan bu afsona emas ishoning bu sevgiga <clears throat> va sallallohu ala rasulina muhammadin va ala alihi va sahbihi vasallam